Sad ćeš vidjeti kako ajet mi piću. Alija ide sa ovim, kod kadije, kadije. Prepoznao svoj pancir. Mi Ali vjerujemo, jesi Bog, jesi kako ćeš dokazati? Kad su ošli kadi, hoće objašnjati, kaže ovaj njemu, imaš li, kaže Alija, ovdje svjedoka, kaže ne imam. Pita ovog šta je, kaže, jest moj pancir, ja ga tu i tu, našu tu i tu, moj i gotovo. Imaš li Alija Ne imam. Kaže, pancir je njegova Alija, ne možemo presunuti tvoju korist. I ova izgovara šehada. Kaže, la Ilaj, ila Muhammed Rasulullah, kakva je ovo? ja idem sa halifom, idem se sport kad kadije i oni presuđuju moj korist. Ovo je vjera vjera. to je ta vjera. Nema veze što si ti rejs. Ako si lopav, ukrosi, ukrosi. A on draga, nije ukro, nije ukro. Halaz, halaz. وما شوقي إلى ليلى ولا للخرد العين ولا للأعين النجلاء تلحظني فتسبيني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مرغ الكفار وحل الذل والدين الدني ولكن للحتوف الحمر للغر الميامين إلى من مرغوا الكفار وحل الذل والدون وقادوا للدنا مجدا يحطم ذلة الهون ودوى صوتهم عدنا أعلى سد إبراهيم آدم نو شعيب صالح Lut عليه السلام nam. A, a. Ne može, samo poslanik. Ali Zato što Allah to naređuje, on je Bog. I on radi šta on hoće. Pa kad ne možeš slijediti Isa, i Musa, i Ibrahima, Pa kako ćeš tražiti nekog ovdje? Ko nema možda nikakve veze sa ovom vjerom. Kako? Na koji način? على أطراف مسنون وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكيني وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطيني وخطوا بالدم القاني سنا عز وتمكين وأحيوا في حنايانا بقايا مجد حطين إلى القادات Da tu možda neko bi pomislio, Allah ga ne voli. Vidi, Mohamed glada. Nema Mohamed frižidera, nema vitrina, nema blaga, nema kisre, nema gradova, nema države. Je li moguće da je to ta vjera? Jest, to je ta vjera Allaha mi. انتظروا الصدى Vjera sučeljavanja, iskušenja, dave, džihada, borbe i muke, to je ta vjera. On bio iskušan i ti. Allah voli više Muhammeda sa sve nego mene. Poslanika Allah voli više nego mene. Jel tako? Jes tako, braćo. Voli Allah te bare kao tala, svoje poslanike, više nego mene. Pa i je šta? Iskušao. Da pa pokaže, pogovori istinu, Ako? Da će ostati lažom. Soma za put ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني لظل أشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني لظل أشواق يلفحني ويسعر من براكيني وصبري لم يعد يقوى على إخماد ما فيني Sva zahvala pripada Allahu te bareke o Teala, njega slavimo i veličamo i od njega oprosti i upute tražimo. I neka salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda, sallallahu alaihi wasallam, njegovu porodicu, ashave i sve one koji su ga slijedili i one koji će ga slijediti danas njega. A zatim, poštovani džemate, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ulazu ovdje u da dalo se odmah primijetiti učenje Kur'ana ovog brata, Allah ga sačuvao. Nemojte ovu priliku propuštati. Gledajte da od njega naučite sve što možete uzeti, uzimajte. Ovo su blagodati i vjerujte da je blagodat i slast da klanjaš za čovjekom koji prije svega tečno govori i jezik i, koji uči lijepo. Ajde, zadnje je melodično. <laughs> Nećemo, nemojte odmah. Zadnje i osjetiš, da i on osjeti šta govori, šta govori. Pa zato iskorištavajte ovu blagodat. Iskorištavajte ovu blagodat. Allah vam dao svako dobro. Jeste se umorili danas? ne, ne padaš i osmiješ jednom nešto. Kaj? <laughs> Salah, Svaki od nas, braću moja, svako voli da zadobije ljubav voljenom, je tako? I kad hoćeš da se oženiš, kad oženiš svoju hanumu, gledaš da te voli, da i ti nju voliš, tako? Međutim, neće biti tema ovo, neće biti, nemojte se smijati. <laughs> Nešto je sasvim drugo. I vidi, i ti, kad hoćeš hanomu, da ti se da je oženiš, jel da ona prvi dan braka gledaš da ju udovoljiš, da, da bi ona tebe što više zavolila. Jer bitno ti je da ona tebe voli, tako? A i da joj pokaže da ti nju voliš. A gledajte, danas te naći masu ljudi koji kažu ja volim Allaha. Jel? Ne masu, <laughs> nego svi govore ja volim Allaha. Ja volim Allaha. I nećemo govoriti o tome šta uzvišeni odgovara ovima kad oni kažu da ga voli, jel da? Reci ako Allaha volite, mene slijedite. Ne to. To je jasno. To je jedan uzrok kada tebe Allah voli. Nego malo se ljudi ili rijetko ili skoro pa nikako neće da se zapita da li mene Allah voli. Gledajte šta je šetan uradio. Ja volim Allaha. A lako je to riješiti. Samo jednim koranskim ajtom. A slijedi poslanika i ti voliš Allaha. I dobro, mi to vidimo. Nećemo, nećemo tvoje srce. Ali, šta radiš ti i da li se brineš ko što si siguran da ti voliš Allaha, da tebe Allah voli. Jesi svjestan da te možda Allah uopšte ne voli? Koliko se brineš da tebe tvoj gospodar zavoli? I zasigurno, nemoguće je da ovako veliku stvar Allah te tala ostavi, a da nema to u Kur'anu i sunnetu, ko su ti koje Allah voli? Pa ćete naći, samo Allah zna koliko ajeta i hadisa u kojima Allah te barek kaže ina Allah hibu fi safen Kaže Allah voli oni koji se bore na njegovom putu kao da su šta? Bedevi i ti vidiš jesam ja onaj. Jesam ja tu negdje. Pa onda dalje, koji se grija klone, pa koji čine te obu, koji ga dove, koji ga mole, tako dalje. E, znači briga da li tebe Allah voli, treba da bude iznad svega ostalog. Jer kad se počeš brinuti o tome da li tebe Allah voli, zasigurno ćeš da bi krenuo voljeno raditi ono što voljeni od tebe traži i onaj koga voliš. U suprotnom, sam ćeš sebe dotjerat pred zid srama i laži. Ja volim Allaha, a griješim. Činim velike grije ili ne klanjam nikako. Kakav veliki grije. I dalje tvrdiš da voliš Allaha. Divna je to ljubav. Na čemu je zasnivaš? Gledajte, kaže Allah te bareke o يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه kaže o vjernici ako neko od vjere otpadne pa Allah će sigurno mjesto njih koga tih koji su otpali dovesti one koje on voli i one koji njega vole ovdje je jedan od velikih dokaza jel da onima koji kažu da je nemoguće izaći iz vjere Šta god da uradiš, ti si stabilan, čvrst, ko beton. i kaže, o vjernici, ako neko od te vjere, ja na namenu, me jer da kum, ako neko otpane, što znači da može čovjek otpast. I te kako? Za kofrčit, jel da? Pa će Allah, kaže, dovesti, jer su otpali. A otpali su, nisu voljeli Allah, te bareke otala. Pa će Allah dovesti druge, koji njega vole i koje on voli. Ovdje Allah te bareke otala je prvo spomenuo da će on njih voljeti. Jer će on dovesti drugi narod koji on voli. Prvo je spomenuo, kaže, on će dovesti ljude koje on voli i koji njega voli. Zašto koji njega voli? Pa pogledajte da je prvo Allah te bar tada kaže koje on voli. Kad te on zavoli, kako je moguće da ti onda ne voliš njega? <laughs> To je nemoguće. <laughs> to je neodvojivo. Tebe Allah voli, a ti da ne voliš to. je nemoguće. Zato što Allah neće zavoliti, niti će voliti koga? Fasike, grešnike, nevjernike, ne voli, jednostavno i ne voli. Je tako? I jedne prilike Allahov poslanik sallallahu alaihi ve kaže: "Sutra ću predati barjaka onome koga vole Allah i njegov poslanik." Allah Kad je Resul sallallahu alejhi ovo rekao, a sabima, sve je stalo. I svaki od njih je mislio, šta? Beuta. A pazite šta kaže Resul sve Obratite pažnju. Valahi, svaku riječ Allahova poslanika. Dobro razmišljajte. Svaka ima svoje mjesto. Sutra ću predati balja. Ide borba. Niko nije bio da očekuje, ne razmišlja više o barjaku. Da ne ide u džihad. Ne, ja idem. Nego ko će dobit barijak, Ko je taj koga će, ko će biti počašen prvo barjakom? Jer se sutra ide u džihad a zatim ko je taj koji kad dobije valjak u ruke, bit će taj koga voli Allah i njegov poslanik. Zamislite tu sebe. A sami sjede i čekaju. Ko će biti taj? Ali se oni nisu naljutili kad je to Alija i Abi dobio u ruke. On je dobio taj varjak. Nisu skočili. Eh, to je zato što tu, Što je to zato. <laughs> nisu. Jer su volili Allahova poslanika sa vjerovali, to je došlo tako i da nije završeno. Allah voli Aliju ibn Abi Taliba i poslanik sallallahu sam ga voli. I volimo ga i mi. I vole ga i vjernici, jel tako? Jer moraš da voliš ono što tvoj gospodar voli. Sljedeći uzrok, u stvari jedan dokaz kako Allah te bareke o tala čuva onoga koga zavoli. Jeste vraćao Musa ali selatu wa selam. Kaže Allah uzvišeni, u prirodu znači, kaj na tebe sam bacio ljubav od mene, da rasteš pod mojim okom. Musa ali selam. I gledajte, Musa ali selam onako malo u onoj kolijevci dolazi direkt kod faraona koji ubija mušku djecu i kod njega se odgaja, i raste šta? Propast faraonova. Uzrok, znači faraon odgaja u dvorcima svojim uzrok svoje propasti. Vječno u Allah sve može. Faraon nije ni pomišljao. Gledajte, braćo moja, zaista su ovo velike pouke. Musa ali se wasalam dolazi kao mali dječak u dvorove. Kasnije on poslan od Allaha te bareke on tala da rasturi faraona i svo njegovo svu njegovu vlast koju I da bude dokazom protiv njega. Iako je ovaj ubijao mušku djecu, bio zulumčar, zalim, radio šta je htio, tvrdio za sebe, ali robo komunala, kao ja sam Bog. Ni, jesi, malo sutra. <laughs> Kako Bogu? voda te potopla. Kakav si ti Bog? Još se tušiš vodom. Jel da? I Allah daje korune, vajam korula. Vi spletkarite, ali Allah uništava vaše spletke. Niko ne bi ni pomislio da će upravo, a zbog čega? I šta je to izbavilo Musa, ali i selatu vaselam? Allahova ljubav prema njemu. Allah te bareke od tala volio Musa, ali i selam. I onda ta ljubav je sačuvala Musa ali i selatu wasalam. I Musa donosi faraonu bejine, dokaz face to face. E, evo ti sad, ja iz tvojih dvorova, ti se toliko brinio da me nema, sve si, oko mene si ubio, nisi bio ni svjestan. Šta će ti se desiti? Ja iz tvog obdaništa i gledaj šta ti uradi. Allahu akbar. Tako biva kad te Allah te bareke u ta'ala zavoli. U Allahu knjizi i poslanikovim hadisima je spomenuto dosta, dosta, dosta razloga zbog kojih Allah te barek o zavoli svoga roba. Jedan od tih je, kaže uzvišeni, Bela men eufa bi jahdihi inna Kaže, a jest samo onoga, obrate pažnju, koji obavezu svoju ispuni i bude bogobojazan, Allah voli. Samo onoga koji obavezu svoju ispuni, ono što uzvišeni od tebe traži, i koji je bogobojazan, koji je šta? Ovo bi se moglo pričati od Saba, Koji se boji samo Allaha te bareka votala. Allah voli. Prvi uzrok, ne kaže prvi u ovom što mi večeras govorimo, jedan od uzroka da te Allah te bareke votala zavoli. Jeste da ispuniš obaveze koje traži od tebe on. I nemoj da strahuješ za te obaveze. Kako ću, šta ću. Zato što te Allah nije obavezao nečim što ne možeš izdržati. Jer bi onda u tom slučaju Allahova knjiga i sunet bili teški. Nešto mi je ovo teško pa sad ne mogu. A Allah sve vidi i sve može. On traži od tebe la yukellifu Allahu nafsen illa musaha. I nikom nije opteretio preko njegove mogućnosti. I ne, ne možeš reći, men teško, ja ne mogu. Kako ću, šta ću? Allah kaže suprotno od toga što ti tvrdiš. I onda vi za vi toga dobijaš šta? Ispunjavaš obavezu, da to obećanje, slijedi ljubav Allaha te bareke od ta'ala. I koliko, kad bi nabrajali sve koliko ima, kada bi čovjek sve ispunjavao, zamislite, i vidjet ćemo kasnije, kad te Allah zavoli, šta ti se desi, alikum selam. Drugi, druga stvar i drugi uzrok zbog kojeg, zbog kojeg će te Allah te bareke od ta'ala zavoljeti jeste tevekul. Kaže uzvišeni, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكِّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Kaže, a kada se odlučiš, onda se pouzdaj u koga? U Allaha. Kaže, jer zaista Allah voli one koji se šta? Uzdaju u njega. Allahu Kaže uzvišeni, kada se odlučiš, kada ono što dobiješ, što sam ti naredio i uradiš, onda se u svemu što uradiš, što je dozvoljeno, uzdaju koga? U Allaha. Onda se pouzdaju u Allaha jer on zaista voli one koji se uzdaju u njega. vekul i kako i kako, Važna stvar. Da sve svoje poslove, da sve što traži uzvišeni od tebe uradiš i onda se uzdaš u njega da će te pomoći. Ako sumnjaš da će te Allah pomoći, a uzeo si ispravne uzroke, poduzeo što on od tebe traži, tako mi Allaha imaš ogromne probleme. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša imaš ogromne probleme. Sve si poduzeo što Allah traži od tebe. Ono što ne možeš, nemoj ni uraditi. Ne trebaš ni raditi i ne družite gospodar. A nemoj sebe zadužiti nečim što nije odvjeri. Pa kad onda padneš, kriva ti šta? Ne, ne, ti si kriv. Što se zadužuješ nečim što ne možeš? Ako ne možeš, nemoj ni nositi ostavi. Nemoj ni nositi. Ali kada poduzmeš ono što uzvišeni traži od tebe, e onda se pouzdaj u njega. I nemoj da zališ ako ti to ne bi ni uspjelo. Nemoj da želiš ako bi ti se nešto i Zašto? Pa zato što si poduzeo ono što onaj e, e, od koga očekuješ da te voli, traži od tebe. A to je tvoj gospodar. Ja ja radim, ti me vidiš. Evo me ovdje, sad sam tu, sad sam tu. Ja se nemam na koga uzdat osim u tebe. I onda uzvišeni te varake od tava. Ovo su velika iskušenja, braćo. Onda Allah dadne, kada ti hoćeš da vježbaš taj svoj oslonac, da vidiš, ne da se objediš, je to istina? Istina je da ćete Allah pomoći, sigurno. To je zasigurno. Kaže, na Uhudu, kad su mušici galamili, vaši ubijeni, kaže Omer, šta da im kaže Allah poslije reci na razlika je ogromna, naš su dženete, vašu Jesu se uzdavili u Jesu. Krenuli su u borbu? Jesu li izginuli? Jesu. Jesu li šta izgubili? Kako će izgubiti? Kad su šehidi uhoda, šta su izgubili? Znači nije gubitak za tebe to što te možda nema više na ovom dunjalku. Ili što te neće biti. To nije gubitak za tebe. Naprotiv, to je rahatluk. Ide više i ti dunjalk. I vozovi, i avioni, i računi za struju, za ovo, za ono. Ne mogu. To je rahatluk. Jer je ovo zatvor ovdje. A Islam je došao da te kutarše ovog zatvora. Da ne budeš zatvoren. I kad ti pokušavaš da izađeš iz ovog zatvora, onda se pojavi njih kamar hoće da te zatvore. <laughs> ne mogu. Ovaj naš zatvor je Ne damo ti izaći iz toga. Evo vidite kako je Mubarak zatvarao. Vidite kako je sad okoljen od vlastitog naroda. Makit ne može. Sjedi u svojim ložama i sad ovi hoće da te smijeni, a ti nećeš. A ljudi te neće. Samo me pravo mi je čudo kako mnogima promače da ne kažu Ej Mubarak, pa to nije demokratija, izlazi odatle, ne možeš. Vidiš da narod tebe neće. O razumom obdanju. Kad im odgovara, kaže, izaberite sebi demokratsku opciju, evo, uzmite njega. Kad im ne odgovara, u stvari kad, narod se digne protiv njega, onda više nema demokratije. Sa narod ne može birati ponovo. samo kad oni kažu izaberi, kad ne kažu nemoj ni izabirati. Sljedeća stvar i uzrok da te Allah te bareke u tala zavoli, jeste sabor. Ovo je i kako teško. Jeste sabor. Pa se sabor dijeli na tri stvari. Prva je sabor u pokornosti Allahu te bareke u tala. Da ono što ti Allah te bareke u tala naređuje, radiš i saburaš na to. To je sabor. Nije sabor kako mnogi znaju reći. On je, kaže, lijepog ahlaka, vidi što se lijepo smije. Ja ću tebi naći ubliha kamar koji sam čitav dan sam smiju. Kakve to veze ima sa Hlakom, Znači ti šta je Allah? Vidi ga kažeš, ja ću vam naći nevjernika koji kad ga vidiš, pedantan jede, čisti zube, čisti ono hoda, eto, pa ja znam, ne harlauće po cesti, ko mi Je to ahlak? To je njihova kultura ponašanja. Ali ahlak jednog muslimana jest ahlak onaj na kome se vide da on kuranske ajete provodi u djelo. I njemu ti ajti koje provodi u djelo, proizvode šta? Ahlak. Šta je dokaz? Kaže, Ajša radijala onha, Allahu poslanik je bio najljepši ahlak, moral. I Allah kaže za ali ti si najljepši čud. Zbog čega? Zato što kaže, dalje Ajša radijala onha, njegov moral je bio, kaže, šta? On je bio Kur'an koji hoda. Pa mu Kur'an proizveo šta? Ahlak. Kako će biti sufija lijepog ahlaka? Ove dvije se stvari moraju razgraničiti. Uzo i maši glavu po u Je to prirodno? Je li prirodno? Ma nije valjda i prirodno. se zamisliti sabe da oni sjede oko halke trandaraju po čitavu To je nemoguće zamisliti. I kaže, oni su lijepoga ahlaka. Ti nemaš pojma šta je ahlak. Ti nemaš pojma šta je ahlak. Ahlak proizilazi iz kuransko-hadijski naredbi za, da se kloniš ono što je Allah zabranio, a da uradiš ono što Allah naređuje. I to je odatle izlazi ahla i sabor. Jedna od stvari zbog kojih će te Allah te barke tala zavoljeti. Sljedeća stvar je sabor koja je uzrok da te Allah voli je sabor u činjenju grijeha. Da ne griješiš, da ne uzimaš ono što nije tvoje, da ne lažeš. I kamaru masu, masu tih grijeha i da saburaš na tome. Da ti dođe grije. E ovo je sabor. Sad ćete vidjeti radi ovog sabora kako se može zaraditi velike deređe u dženetu čovjek kome dođe žena, jel da? Pa kaže, odi, da ima sa njim odnos, a on kaže ne, ja se bojim Allaha. Šta je ovaj čovjek uradio? Saburo na činjenju grijeha, neću, neću Allaha radi i nemoj mi reći da ga Allah ne voli. Naprotiv. Allah ga zavolio i voli ga upravo radi ovo. Što je saburo, neće da uradi ovo. Ona je lijepa, vitka. Ne znamo kakva, vjerovatno je takva fitna. Zatate a svi vole žene. Čim se kaže ž, odmah glavu dignu svi. I on je, nije htio da uzme, sabro E to je taj sabor. Da ne činiš grijeh, a ne da radiš i uzmaš grijehe. Kaže, saburaj se. Šta ćeš je tako? Na čemu sabura? Pa viš da ne saburaš. Kako? Pa ti si uzao grije. Kakav sabur? Ti već griješiš, a kažeš saburaj. Šta na saburaj? Čekamo još jedan sljedeći. Ukro si eura da ti je još to ukrasti. Samo uradim još malo hiljadu kuzmin, samo. Onda ćemo stati. Nije to sabor, subhano. Zatim, treća stvar, uzrok da te Allah te vare tala zavoli u saboru, saboru jeste sabor na iskušenjima. Ovo je danas, Allahom Ovo je danas istaknuto više možda nego ikad. Pa radi ovog, pa radi one, radi ono, radi ono, radi ono, uzvišenika, a sabor na iskušenjima jeste da ono što uzvišeni od tebe traži, uradiš. I kad te na tom putu nešto zadesi da se strpiš, samo radi njega. I zašto? Zato što trebaš trpiti samo radi svog gospodara. Ako nećeš da trpiš, onda ti nećeš da trpiš samo radi sebe. A ne radi njega. Nego nećeš da trpiš radi sebe. A radi njega trebaš trpiti. Jer je to uzrokom šta? Da te on zavoli. On ti naredio nešto i ti radiš i hodaš po ovoj njegovoj zemlji i on te stavi na iskušenje. Kako je obećao? Svakog od nas će staviti. Pa nemoj onda misliti da će te ostaviti. Allah te prati, bolan. Allah vidi kud, si kud krećeš. Allah zna o tebi sve. I nemoj da, te, da se bacaš u očaj. Zamisli sad čovjeka koji je krenuo Allahovim putem i napol puta zaboravi na Allaha, zaboravi da ga Allah iskušava i da se osloni na njega upravo tad. Jer mi se možemo ovako dok sjedimo ovdje večeras, pijemo kave, oslanjamo se mi kad, mi se oslanjamo na Allah, mi se oslanjamo na Allah, sve možemo, šta dok? Dok ne dođe, elif lami, e ben nasu, e jutraku, e jakulu amena, ve hum la juftenu. Vela kad fetelne ladine min kablihi, vele mene Allahu ladine sadaku, vele mene kadibin. Sve dok Allah ne stavi na iskušenje i i tebe i svakog od nas i dok Allah ne ukaže da li ja lažem ili govorim istinu a kune se Allahom, da će Allah, sad govorim sebi, da će mene za svaku ovu vijest što vam kažem, za svaku ovu riječ, za svaki ders, za sve ću biti provjeren. Da li ja to govorim radi njega ili govorim da bi ja se vama ovdje dodvorio ili da ljudi kažu kako se Allah će me iskušati, braću. Jer ni kaže, a vijesti ovama provjeravat ćemo. Pa ćemo vidjeti Allah molim da me učusti, a i vas, da li ja govorim istinu ili ne govorim istinu. Zato što će Allah te bareke pokazati da li ja lažim ili govorim istinu. Zašto? Ako me ostavi kao lažova, ja ću onda vama vjeru prikazati i ostaće takvom kakvom nije, tako? E zato su iskušenje. A ako budem iskren, onda ćete znati da ste bili uzorom koji je bio iskren. E zato su iskušenje. Ni jedan od nas ne može reći da vjeruje u Allaha i poslanika. Ni jedan. Ni jedan niko, niko, niko, niko, niko. A da ga Allah neće iskušati ovim riječima. Jer ako bi ja preživio sa svojim lažima i vas obmanjujući i la, lažući vam, kako bi se vjera prepoznala? Kako bi se prepoznao din? Recite mi meni. Kako? Ako bi sad napravio vijeće, pa sjedam, hajmo svi zajedno. I ovi, i oni, levi, svi zajedno. Kako se prepozna Istina. Allah kaže, huvaladi ersala rasulehu bil hudava dinil haqqa, li uzihrehu ala dini kullihi, walau kerihel mušrikun. On je poslao poslanika, gledajte, sa uputom, sa ispravnom vjerom, da bi je uzdigo iznad svih vjera. Allah će je uzdignuti. Ovu prelijepu, slatku, ova islam se ne može pisati. Kad bi ga opisivao stotine hiljada godina, njegovu ljepotu i slast e, koju nudi islam, ne možeš opisati. Ovo se ne može opisati. I zato uzvišeni obećava da će iskušati. Ja ću biti iskušan. Ubijeđen sam da ću biti iskušan. Ko što vas gledam. Ali ako ga ne budem molio, malo prije smo rekli uzrok ljubav je tebekul. Ako ga ne budem molio opet, gospodaru moj, sačuvaj me jer i kad dođe iskušenja, opet ne mogu, iako provodim ono što on traži od mene, opet ne mogu izaći iz, iskušenja bez, bez Iako ono što traži od mene uzvišeni, radim, borim se, trudim se da radiš i radi, opet iz iskušenja ne možeš izaći, iako su sva halal. Sve si halal radio, sve si poduzeo, ne možeš izaći dok te Allah ne pomogne. Zašto? Opet na njega se moraš osloniti. Hasbun Allahu, wa nikmel vakil je dokaz. Ibrahim a.s. ide u vatru. Šta kaže? Nemoj me gospodaru bacati u vatru. Kaže, Allahu, wa nikmel vakil. Iako je vatra, meni je dovoljan Allah. Šta je ovo pokazatelj? Opet bez Allaha, iako radiš sve što ti je naredio, opet moliš ga da ti to primi, ideš i dalje i opet na njega se oslanjaš i opet njega moliš da te pomogne. I opet bez njega ne možeš ništa. Pa šta je onda onom koji griježi Kako će se onda on uzdati u Allah Kad Allah svog poslanika, miljenika, iskušava, braćo, shvatate Iskušava ga, jel ga, jel to možda neko bi pomislio, Allah ga ne voli. Vidi, Mohamed gladan. Nema Mohamed frižidera, nema vitrina, nema blaga, nema kisre, nema gradova, nema države. Jel moguće da je to ta vjera? Jest, to je ta vjera Allahami. Vjera sučeljavanja, iskušenja, dave, džihada, borbe i muke, to je ta vjera. On bio iskušan i ti ćeš. Allah voli više Muhammeda sve nego mene. Poslanika Allah voli više nego mene. Jel tako? Jest tako, braćo. Voli Allah te bare kao tala, svoje vjerovjesnike, poslanike, više nego mene. Pa ih je šta? iskušao da pokaže ko govori istinu, a ko? Ko će ostati lažom? I da bi se oni onda šta? Uzdali u svoga gospodara i da bi nama prenijeli i pokazali ovako radite. I vi ćete, kao što dojma učite, biti sa iskrenim. A? Sad vi, sa šehidima, vjerovjesnicima i poslanicima. Sami ste šta? Zašto se ovo, ovo jedno uz konstantno stoji? A ne može biti šehid neiskren. Tako? <laughs> Nemoguće. Ili da iskren bude malo i neiskren. Nemoguće. Zato što će te Allah pomoći kroz tvoju iskrenost da hodaš putevima koje On voli. I onda On te zavoli. Ako te Allah zavoli, Allahu Allahu akbar, Allahu akbar. Molim Allah da nas nadahne time da radimo te korake i poteze i dijela koje je naredio i da se ostaje koje je zabranio i da to bude uzrokom da nas on Sljedeći, braćo moja, sljedeća stvar uzroka Allahove ljubavi jeste pravednost. E i ovdje se možemo dobro protristi, sve jedan. Pravednost prema ljudima, ne, ne samo prema muslimanima i prema nevijenima. Pravda je nešto što islama mora oličiti islamu. Primjera radi. Ušao si u prodancu. i vidiš da je tvoj brat krade lopom, krade biciklom ili nešto. I on optužuje, kaže da je ukro ovaj, mitar, recimo. Je li pravednost da ti braniš brata? A vidio da je on ukro. Vidio da on krade. Kako će biti? Ili da je njemu ukro 100 eura iz džepa. On kaže nisam, a ti vidio da jest. Nije, braće. Pravednost je da kažeš, ne, ne, ovaj. To je njegovi 100 eura, a ti lažovčino jedna. Lažeš što je njegovo. Pa on je čafir. Ma nemoj. Kakve to veze ima sa pravednošću? Vratimo njegovo pravo. Ali ja bi ne bi talib. židova na, na, ovom, na pijaci kaže to je, kaže, moj pancir. Kaže, ovaj nije. Kaže, Alija, to je moj pancir. Nije, jest, nije, nije. Idemo kadi. Idemo kadi. Alija ide sa ovim kod kadije, braću. Prepoznao svoj pancir. Mi Aliji vjerujemo, jesi njegov pancir. Kako ćeš dokazati? Kad su ošli kadi, hoće objašnjati, kaže ovaj njemu, imaš li, kaže Elija, dvojicu svjedoka, kaže ne imam. Pita ovog šta je, kaže jest moj pancir, ja ga tu i tu, našao tu i tu, moj i gotovo. Imaš li Elija svjedoke? nema. Kaže pancir je njegova ne možemo presuditi tvoj korist. I ova izgovara šehade. Kaže, la ilaha ila Muhammed Rasulullah, <laughs> kakva je ovo vjera? Ja idem sa halifom, tu se sport kod kad je, i oni presuđuju moj korist. Ovo je vjera pravedna. To je ta vjera. Nema veze što si ti rejs. Ako si lopov, ukrosi, ukrosi. A on Dragan, nije ukro, nije ukro. Halas. Ovo je razlogom, jedan od razloga da te Allah te barke u tala zavoli. Zato što uzvišeni kaže وَإِنْ حَكَمْتَ وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ Kaže uzvišeni, ako im budeš sudio, sudi im pravedno, jer Allah voli pravedno. Sljedeća stvar i uzrok koji jedan uzrok kada te Allah te var, kada te zavoli, jeste teoba. Inna Allah yuhibbu tawabine wa yuhibbu mutatahirin. Kaže uzvišeni, gledajte, Allah zaista, ovdje je došlo još, Allah zaista voli one koji se često kaju i koji se mnogo čisti. Allah voli one, ne samo u drugim ajitima naći kaju, kaju se. Ne, koji se često kaju. Šta ovo znači često? Nemoj danas da te utrefi da nijednom nisi. Ne jednom. Samo Allah, Allah zna koliko griješimo. Pa da ne kažeš, gospodar moj, ja rabi prosti Kaže, šetan, razgovaram sa ja, selam, pita ga, Iblis. Kaže, kako vi, pita uh, Blisa kako ovaj, svrstavaš ljude ti? Kaže, Iblis, kaže, vama vjerovjesnicima i poslanicima ne mogu ništa. Imam, kaže, one druge, <laughs> s njima, kaže, igram se ko dijete s lopticom te ga šutnem van, te ga šutnem tam. Radim ga što hoću. E imam, kaže, ovu treću grupu ljudi, oni, kaže, po dani greše i kad dođe noć, dignu ruke i mole Allah da im oprosti, kaže. Oni me slomiše. Oni me slomiše. Allah, bez, bez ovog dokaza, Allah te barek ta'ala, braćo moja, vi znate da je za svaku stvar prvo i za kajanje čovjeka prvo jeste šta? Samo kajanje da bi bilo primjeno, moraš zamoliti Allah da ti oprosti. A pogledajte kako je ljudima teško. Kao da ovo košta 3 miliona eura. Allah ne traži da uplatiš nigdje za oprost. Je li tako? Je li nije? Ne traži uzvišeni da odeš negdje da ubaciš. I za nešto tako. Koliko je? E, koš da se oprosti pola, jasin je 100 eura. Ako malo više, 500. Čita tako hiljada. Drugčije ne može. Koliko platiš, toliko se klatiš. Jel da? Jest, koliko oprosta. Uzvišeni nigdje nas nije, jest, zaklaj, nije nas zadužio ovim. Da moraš, nego samo da digneš ruke i pogotovo osamu Zamoliš ga, uradio si grije danas, a samo Allah zna ko od nas. Ne neko nije, <laughs> nego koliko smo danas uradili. Samo Allah zna koliko dnevno uradimo grijeha. I on opet naš uzvišeni. valahi, ova islam je prelijep, Allah, i opet svaki dan i svaku noć, u stvari, na nama, na zemaljsko nebo, na njemu na, način, kako to samo njemu dolikuje uzvišeni svaku noć, čeka ko će dignuti ruke za molbe da mu oprosti. Braćo moja, a mi nećemo da idemo u susret njemu svaku noć. Griješio si po gospodar gospodaru moj. Pomozi me. Ako ne možeš se sa grija pa stoji stalno pa moli ga da se više ne vraćaš. Sigurno će te pomoći. Gledao sam vallahi ljude i ovisnike i ove i one u sekundi sve ostavljaju. Pa niko se neće usutniti, smije usutiti od ovih, jel da, stručnjaka, specijalista kaže dajte da vidimo čovječe kako si ti, pa mi potrošimo hiljade hiljade para da on, da on više ne drogira se. Hodi vam, kako si to uradio? Što kako sam uradio, primite islam, pa što kako ide. Sad pa sad. Brzo. Je tako? Ovaj pio alkoholčar, pitam jednog, vozim ga iz Živinica, kaže, ja sam, kaže, toliko pio, toliko sam pio da mi je u ratu nogu otkilo nešto, ja ne znam ni šta mi je otkilo nogu. I dan danas ne znam šta je. Toliko je bio pjan. Pa kad si, kad si, ja sam se napio tamo nekad, imao, kaže, prije jednog 17 godina, nisam se više triznio. Pa šta je sad kad ne pijem? Ne pijem, kapi ne pijem. Jednostavno izvadim iz sve, da imen da se ja ono, ko čovjek ne zna ništa. Da vidim kako se to klanja, <laughs> neću više. Evo me, kaže sad, musliman. Žena, djeca, sve bilo odšlo od njega. A nemaš ti simpozijuma, jel da i tribina, kako ostaviti drogu. Pa da dovedu nekog dva je u islamu sad. Nemoj, aj recimo ti kak se ostavlja, hvala. Živio. Evo vidiš. Jedan od dokaza da postoji Allah. <laughs> Evo ti ga čovjek ovdje. U kog ste potrošili da on to ostavi, nismo ništa apsolutno ništa, ni fega. Još on došao sam, kaže, ja više ne pijem. 17 godina više kaj neću. Sinoć bio crn koga ujutro se pojavi, bijeli se ko, ruža, bijela ruža. Samo ujutro osvane kaže, kako to ide? Evo ako digne ruke gor, i se okupaj, tako ide. Samo islam. A ovo je šta? Teoba. Ne bi on ovo izveo da ga Allah nije zavolio. <laughs> Svatate? On to ne bi uradio da ga Allah nije zavolio. A Allah ga zavolio i odmah ga očistio. Evo ti, mi ne znamo što se dešava. Primjer radi, evo ti bubreg novi, evo srce, možda je sve novo, šta nas briga. Bitno je čovjek više ne pije. I trebamo samo sjeti gledati u njega bretice. 17 godina pio, ustao za novu godinu, sutra ujutro prvi dan ove godine kada više ne pije. I odmah kaže, mama, sine, ti nisi normalan. Babo, kaj sine, ti, šta je s tobom? Čuj, 17 godina dolaziti u penpasovi, samo neređen i sad nije normalno odjedno. Sad kad najljepše izgleda, on vama najgori. Pitanje ko tu najgori. <laughs> ko ne valja sad. To jutro je, kažem, svalno po njega. Veoma teško. Dobro. Sljedeća stvar koja je uzrok da te Allah te barek i tala zavoli jeste slijedjenje pravog puta Kur'ana i sunneta Muhammeda sallallahu sallam sljeđenje poslanika ali je salam, i upute sa kojom je došao u svim sferama života. Kaže Allah te barake od tala, evo ono smo na početku rekli, Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattabiuni yuhibbukum Allahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Kaže reci ako Allah volite mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Ovo ne može biti jednostavnije rečeno. <laughs> ako Allaha volite, ovaj ajet lomi kičmu svakom onom koji kaže da voli Allaha i ono koji kaže da hoće da voli Allaha na koji na način kako on smatra da se Allah može voljeti. Novotari. E, malo teže. Ja pamtim to tako. Pa nisi ti zadužen da pamtiš. Ko te opteretio time? Ti slijedi poslanika, pa će te Allah voljeti. Čak kad bi slijedio Allahu draže poslanika nego od onog što ti ovdje izmišljaš. U smislu kaže Musa ali selam, da kažeš hoće njega slijediti. Hoćeš imati kakve koristi? Hoćeš li nećeš? Šta šutite? Pa nećeš, reci slobodno. Odmah oko top kažeš, ne. Ma nek se snima, bude, nemoj da ljudi snime sramot. <laughs> Ako slijediš Isa ali selam, imaš nikakve koristi. A pazite, Allah, poslanik, voli Allah Isa ali selam, tako? Džabati ti opet. Wallahi, težina je slijediti sunet. To jest, težina ga je ne slijedi, Samo njega, poslanika i nikog više. Da dođe sad Ibrahim Adem, Nu, Šuaj, sali, Lut, ali se nam. A, ne može, samo poslanik, ali se nam. Zato što Allah to naređuje, on je Bog. I on radi šta on hoće. Pa kad ne možeš slijediti Isa, i Musa, i Ibrahima, pa kako ćeš tražiti nekog ovdje? koji nema možda nikakve veze sa ovom Kako? Na koji način? Kad poslanik sada se kaže omer Omere, tako mi je Allaha da je Musa živ. Da je ovdje sad Omere. Kaže, morao bi da slijedi ono sa čim ja dolazim. Allahu ekber, braćo. Allahu ekber, braćo. Ovo je jedan od najjačih dokaza od kojih učenjaci kažu da je dozvoljeno i da nema, od toga ima Mahmed Ševim Bazra i Mila Femin, da, nije, da je dozvoljeno svu literaturu koja nije islamska, koja je iskrivljivi akidi, koja je spavati, bacit i bez šteti. štete. Otkud? Omer kada je donio listove te vrata, pa se te vrat donese. Tevrat ne može ni ovo kaže. Šta mu on govori? Dvije stvari. Znači, Omere, donio si Tevrat. Iako u njemu šta? Allahu govori. Ali Omere ne može. Tevrat, braćo moja, Tebra, znači knjiga, ne može ništa doći, ni napisano, ni donešeno, ako nije od mene došlo. I onda ne može šta drugo? Ne može se niko slijediti osim ja. To je poslanik sallallahu alaihi I to je uzrok da te Allah te i tala zavljava. Zato i pogledajte kako je jednostavno u ovom ajetu. Kul in kuntum Allah, Allah wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Reci ako Allaha volite, mene slijete i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostite. Zavolit ćete Allah, a kad te zavoli, vidite šta ide dalje, griješite prosto. Zavolite, a kad te Allah zavoli, <laughs> šta će šta bolje. Ku, ima li bolje gosća, žena te može voliti, ali ona će umri. Ode žena je da ti plaćeš. Kukulele, žena, traži drugo. Ma dva mjesta plaćeš, treći traži drugo. A e, pa sad ne mogu ja sam živim. Ja sam nju volio, ali eto. To je tako. I dozvoljeno, ti nije zabranjeno. Ali kad te Allah zavoli, nema više, nema više i ne postoji prepreka kojoj ćeš ti dozvoliti da stane između tebe i one ljubavi kojom te Allah obasu. Ne daš. Jednostavno šta? Voliš svog gospodara sa stražnjom. Ne daš ništa da stane između tebe i njega. Sve što dođe, bježi. Ni, ni roditelji, ni majka, ni očevi vaši, ni djeca vaša, ni rodbina vaša, ni nećemo, ništa, ništa, ništa. Ako su vam ili, od koga? Od Allaha i njegova poslanika. Ne smiješ ništa više od osim Allaha, pa poslanika sam Allah Zatim, sljedeća stvar jeste obavljanje na fila, dobrovoljnih namaza. Kaže poslanik sallallahu sellem, kaže Allah te barekatala, hadisu kuci koga prenosi Ebu Hureyre, radijala on, kaže, ko ne prijateljuje sa mojim dobrim robom, Eulijom, ja sam mu, kaže, obznanio rad. Ja mu objavim rad. Ničim mi se moj rob ne može približiti pored farzova, kao na filama, a moj rob će mi se približati, približavati na filama sve dok ga ne zavoli. Znači, pored farzu, prvo farzo i pa na file. Približavati, kaže uzvišni da ga zavoli. E sad vratite se vi na onog čovjeka koji kaže ja volim Allaha klanjaš, kaže, ne klanjam. A ovdje Allah kaže, na filama, pored farzo, farzove moraš, na filama da se približi, da ga zavoli. A onaj ne radi ništa kaže, ja volim Allah. Pravi si ti. Pravo ti je srce, nema govora. Treba ga iščupati, da vidimo ja. <laughs> Jer ti braniš i vanštinu sa srcem, ne moram ja. Kako ona kaže, akida se cige Jel tako si. E, rekao ja se vidiš. Ko? Zatim sljedeća stvar je skromnost na dunjalku. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, budi skroman na dunjalku pa će te Allah voljeti. Kloni se onog što je kod ljudi i voljet će te ljudi. To jest, ne leti za njegovim metkom. Da, odmah te čovjek zamrzne. Kod si poleti, bižno to ne vidi ono. Nemoj ono što je kod ljudi ne traži. Traži ono što je kod tvog gospodara, dobit ćeš. A njegovo je sve. Pa džet je najsigurniji iskat? <laughs> tamo gdje je sve, gdje je sve njegovo, i tamo gdje je tvoj ima nešto malo, to je ono, i to nije tvoje. Pa traži onaj čija vla, kod onog čija vlast ne prestaje nikad. Ko njega traži? Šta god ti zatreba? Allah moj, se kaže poslanici? Daj mi hranu kakva god, ali mi je potrebna. Nije rekao da mi će vape. Potrebna mi je hrana, pa kakva god dođe. Andula, opet sam zadovoljan. I samo ću za kraj još, braća moja, znakovi Allahove ljubavi prema stvorenjima. Znači, znakovi pomoću kojih možeš prepoznat da Allah tebe voli. Prvi je znak, kaže, ispravno postupanje u svim situacijama. To jest, daleko od svega što uzvješeni Allah te barek tala ne voli. To je prvi znak. Zatim, da se dove primaju. Da Allah te tala prima dove. Doviš i vidiš da je dova primljena. Kaže uzvješeni, u hadisu kuci, koji bilježi Buhari, kaže, mi se bolje moj rob ne može približiti kao sa onim što sam kao farz propisao. E, evo ga. Ovo oni što vole Allah. <laughs> A ništa nije li. Kaže, ničim mi se ne može približiti kao sa onim što mu farz propisao. Ničim. Prvo farz. Zatim kaže, a moj rob će mi se približavati, sad idemo ono drugo, jel da, na file, sve dok ga ne zavolim. A kad ga zavolim, bit ću njegov sluh kojim sluša, vid kojim gleda, ruka kojom uzima, noga kojom hoda, pa ako šta od mene zatraži, daću. A ako kod mene zatraži utočište, ja ću ga zaštiti. Ovo kaže ko? Allah te barek je Kaže, to jest, kaže, neće slušati osim što Allah voli. Neće gledati, to smo neku noć osim ono što Allah voli. Neće dirati zabranjeno. E tad postane. dobar dio sufija su ovdje jesu skrenuli. Vidiš, kaže se, čovjek može utjelovit u Allaha, onaj to koji im naredi. Čuli ste za njega Njegova akida fena fila utapanje u Kaže, ovaj svijet je samo nestvaran. ovaj kaže, mi smo, mi smo svi, kaže Allah. Ovo je samo elektronski mediji. Mi to ništa ne možemo, ono, imate tu kod, kod u dijelu, onaj je Harun Jahja. Tu imate dosta ove akide. Pa se pričuvajte. Zatim je sljedeća stvar u kojoj se poznat znak Allahove ljubavi prema stvorenjima jeste bit će privaćena njegova djela i riječ. Kaže poslanik sallallahu kada Allah zavoli roba, pozove Džibrila pa mu kaže zaista ja volim tog tog roba pa ga i ti zavoli. Pa ga zavoli Džibril, a zatim Džibril pozove stanovnike nebesa pa im kaže Allah je zavolio tog i tog pa ga i vi zavolite. A zatim bude privaćen među ljudima na zemlji. Zato, braćo moja, zato, draga moja braćo, tražimo put ka Allahovoj ljubavi kroz ibadete koji nam je On te bareke o tala propisao, kako bismo bili osretni i na dunjalku i na ahiretu. Kaže uzvišeni, وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَعْبَ وَعَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ احْتَدَى Kaže, ja ću sigurno oprostiti onome ko se pokaje i uzvjeruje, to je vjeruje i dobra djela čini, i koji zatim na pravom putu istraje. Evo vam sigurnost. Jedino onaj ko ne vjeruje Allahu, šta ću mu ja? Ne mora ni Uzviše mi kaže, ja ću sigurno oprostiti. Va inni le gafar, kaže, ja ću sigurno oprostiti limen tabe ve amene ve amene ve amila salihan tu mehteda, Kaže, ja ću sigurno oprostiti, sigurno onome, kome? Dvije tačke. Ko se pokaje, ko se pokaje, zatim dobra djela čini, ono što mi naređuje, da se zabranjeno kloni i kaže na tome tome stakamu, opet pravi put i na njemu istre. Garancija, pečat, viza za džennet u jednom odobijajte, evo sad smo ovaj pročitali. Uzvišeni kaže suri Taha, 82. ajet, sigurno ću oprostiti onima koji se pokaju, vjeruju, rade dobra djela i zatim istraju na tome. Ako nešto fali od ovog, mogao bi nastati problem. Vjeruješ, pokaješ se, vjeruješ, a ne da istraješ. Nisi istrajao, problem. Problem je gdje? U prvom, u prvom, pokajanje je problem. Ne u ovom zadnjem. Zatim ako se pokaješ, pa ne vjeruješ, <laughs> opet problem. Još gori. Ako se pokaješ, a nećeš da činiš dobra djela, opet problem. Pogledajte da jedno bez drugog nije. Zato je šehadet la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, braću moja. Kada kažeš la ilaha illallah, Jel tako? To je vjerovanje u Allaha, te barak i A Muhammedu Rasulullah, kad čovjek hoće da primi islam i kaže, i mi mu kažete reci šehadet, i on kaže la ilaha la I vi i dalje čekate. On gleda u vas. I ti mu kažeš, nisi još musliman. Kako nisam, a kažem la ilaha illallah. Kažem, si Boga osim Allaha. Čovječe, nisi još musliman. Moraš da kažeš i Muhammedu Rasulullah. E kad kaže, e sad, sad si postao musliman. Sad, sad ćemo vidjeti da li ti ono la ila ila la, jesi iskren? Zašto? Pa zato što je Muhammedu Rasulullah praktična primjena la ilaha la. Jer da nije tako, ti bi samo stao kod la ilaha la i džennet. Ne može rođu muke. Muhammedu Rasulullah je ono reci ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti. Muhammedu Rasulullah je praktična primjena La ilaha illallah. Muhammedu Rasulullah je šerija. Allahu. Naredba od koga? Od La ilaha illallah. E ako ćeš da te Allah voli, Muhammedu Rasulullah. Hm, jednostavno. Reci La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, inna ladine kalu Rabbuna Allahu, thumme ste kamu, i Allah će te voliti. Pa sad zavljati. Kome ćeš štima da te voli. Meni ovo milionom da te zavoli tvoj gospodar te barake Molim Allah uzvišenog da budemo od tih koji će on zavoljati. Molim Allah te barake da budemo od onih koji će raditi djela kojima je on zadovoljan. Allah molim da nam grijehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti i sramote pokrije. Allaha molim da nam grijehe oprosti i sramote pokrije. Molim Allaha te barake u tala da nam grije oprosti i sramote pokrije. Allaha molim da nas očisti od grijeha. Allaha molim da ne dozvoli ni jednom večeras ovdje u ovom da izađe, a da, mu Allah ne oprosti njegove grijehe. Allaha molim da nam grijehe oprosti i u džennet nas uvede. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti. Allaha molim da nam grijehe oprosti u džennet nas uvede. Molim Allah uzvišenog da pomogne muslimane gdje god žive ili radne Molim Allah te bareke da nas uvede u džennet sa poslanicima, šehidima i sa iskrenima. I posljednja dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanak Kom soba Pula, bijela. Soba Pula, bijela. zanimljivosti vezane za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. Neka nikoga od vas ne spriječi strah od ljudi da kaže istinu kada je vidi ili bude njen svedok, jer mu riječ istine neće približiti čas smrti, niti mu umanjiti na faku. Posjetite nas www.palta.com Soba put, vjer, soba put, Portal na kojem imate priliku čuti one kojima se ne dozvoljava da šire Allahovo svjetlo, za koje kažu mnogo toga, a najmanje istinu. Soba put, vjernik, Allahovi robovi koji ne strahuju progovoriti riječ istine pred nepravednim vladarom. Soba put, vjernik,